Matthew chapter 8 Καταβάντος δε αυτού από του όρους, οικολούθησαν αυτό όχλη πολύ, και ειδού λεπρός προσελτών προσεκίνη αυτό, λέγον, Κύριε, εάν θέλεις, δίνασε με καταρίσε, και τίνα στην κύρα, ύψα το αυτού, λέγον, θέλω, καταρίστητη, και ευθέως εκαταρίστη αυτού η λέπρα, και λέγει αυτό ο Ιησούς, Ωρα είπεις, σαλά, είπαγε σε αυτόν δείξον το γυαρί, και προσένεγκον το δώρον, ο προσέταξεν Μωυσής εις μαρτύριον αυτής. Εις ελτόντος δε αυτού εις καφαρναούμ, προσήλτεν αυτού εκατόν τάρχος, παρακαλών αυτόν και λέγον «Κύριε». Ο πες μου βεβλείται εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος. Λέγει αυτό, εγώ ελτόν θεραπεύσω αυτόν, Αποκριτήστε ο εκατόν ταρκόζεφη, Κύριε, ούκι μη ικανός να μου υπό την στέγην έλτης, αλλά μόνον υπέλογο και γιατίσετε ο πες μου, και γαρεγό άνθρωπος είμαι υπό εξουσίαν τασόμενος, έχον μ' αυτόν στρατιώτας, και λέγω τούτο πορεύτητε και πορεύετε, και άλλο έρχου και έρχεται, και το δούλο μου πίσον τούτο και ποιεί. Ακούσαστε, ο Ιησούς ετάυμασεν και είπεν της ακολουθούσιν, αμήν λέγω ημίν παρουδενήτως αυτήν πίστην εν το Ισραήλ εύρον. Λέγονται ημίν ότι πολλοί από Ανατολών και δεσμονίξουσιν και ανακλητήσον τε μετά Αβραάμ και Ισά και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δεβαιοί της βασιλείας τε εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαδμός και ο φρυγμός των οδοντών. Και είπεν ο Ιησούς το εκατοντάρκι, είπαγε, ως επίστευσας γενετήτωση, και ο πες εν τη ώρα εκείνη. Και ελτών ο Ιησούς εις την οικίαν Πέτρου, είδεν την πεντεράν αυτού βεβλημένην, και πήρε σουσάν, και το της κυρός αυτής, και αφήκεν αυτήν ο πυρετός, και ηγέρθη και δι εικόνη αυτού. Οψίας τεγενομενής προσύνενκαν αυτό δαιμονιζομένους πολλούς, και εξέβαλεν τα πνεύματα λόγου, και πάντα στους κακούς έχοντας εθεράπευσεν, όπως το ρηθέν δια Ισαίου του προφήτου λέγοντος, αυτός τας ασθενείας ημών έλαβεν, και τας νόσους εβάστασεν. Ιδόν δε ο Ιησούς όχλων περί αυτών, εκέλευσεν να πελτίνει στο πέραν, και προσελτών εις γραμματεύς είπεν αυτό, διδάσκαλε, ακολουθήσωσι όπου εάν απέρχει. Και λέγει αυτό ο Ιησούς, «Οι αλόπεκες φωλεούς έχουσιν, και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις, ο δεβιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλίνει. Έτρος δε των μαθητών είπεν αυτό, Κύριε, επίτρεψον μη πρώτον απελτήν και τάψε τον πατέρα μου. Ο δε Ιησούς λέγει αυτό, ακολούτη με, και άφες τους νεκρούς τάψε τους εαυτόν νεκρούς και εμβάντι αυτό εις πλοίον, οικολούτησαν αυτό οι αυτού, και ιδού, σεισμός μέγας εγένετο εν τη θαλάσσι, ώστε το πλοίον καλύπτεστε υπό των κυματών. Αυτός τε εκάτευδεν, και προσελτώντες έγιραν αυτον λέγοντες, «Κύριε, σώσον, απολύμετα». Και λέγει αυτής, «Τι δηλίεστε, ο λιγοπίστη». Τότε εγερτής επετίμησεν της ανέμης και τη θαλάσσι, και γένετο γαλήνη μεγάλη. Οι διάνθρωποι εταύμασαν λέγοντες πότα πως ούτως ότι και οι άνεμοι και η θάλασσα αυτό υπακούσιν, και el τόντος αυτού εις το πέραν, εις την κόραν των γαδαρινών. Υπήντησαν αυτό δύο δαιμονιζόμενοι, εκ των μνημείων εξέρχομενοι. Καλεπίλιαν, ώστε μη ισχύειν την απαραλτήν δια της οδού εκείνης. Και δύο, έκραξαν λέγοντες, τι ειμήν κι εσύ, βιε του Θεού, ήλτες προκαιρού βασανίσε ημάς, Ίνδε μακράν από αυτόν αγγελικήρων πολλών βοσκόμενοι. Είδε δαίμονες παρεκαλούν αυτόν λεγοντές, ή εκβαλείς ημάς, απόστηλον ημάς εις την αγγελήν των κύρων. Και είπεν αυτής, υπάγεται. Είδε εξελτώντες απίλταν εις τους κύρους, και ειδού, όρμησεν πάσα η αγγελή κατά του κρίμνου, εις την ταλασσάν και απέτανον εν της είδασεν ή δε βόσκοντες έφυγον, και απελτώντες εις την πόλην, απήγγυλαν πάντα και τα των δαιμονιζομένων. Και ειδού, πάσα η πόλης εξήλτεν, εις υπάντησεν το Ιησού, και οι δόντες αυτών παρεκάλησαν, όπως μεταβεί από τον οριόν αυτών.